uh, ทิตินตโรมัสเองวุณฑวายามันตวัตตาทิคุณนาทิยุตโตส่วนตาทิยานักรุณาทิธรรมาทัตโตโอเตติโยสุชนะตังกัมะลังวัตุร ปัญญามหังกรรมรนังเทระคาจิเนตังโอตโยตังปปานินังสรนังเกมมุตตมังปันธมานุสติทานังวันทานิตังปิเรนัง ปัสสะปัสสมิตาโสภะพุโตเมตานิปิตาลุมพุโตตุปัสสะปัสสะจวิตาตาจวิตาสเมพุทธัสสะมังมิยาเตมิตริรังเตมิตังจิตั วันทันโตหังจะเวสามีควรทานเทวสุวมทิตังมันติเมตตะนัมขันยังพุทโธเมตตะนามวรังเอเตนะตังจวัตเจนวัตเกยยังสังกุตตะเน พุทธังเมวันธมาเนทยังปุญญังปัสสังอิทังสเพปิอันตรายาเมมะเหตุงตัจจเปยศทานอาเยนวัจจะวจีนาวาพุทเิกุกมังปะกตังมยายังพุทโตปฏิคันตุอัจยังตัง ชารังเรสังวริตุมาพุทเธรรมธรรมยังธรรมานุสติมยังตรมเสงยะวะตะตัวสัพพวัตาธรรมโมสันติโกอัคคาลิโก นยิโกปัญจตังเวทิตาโมปิญโยติติสัมธรรมยังสมมาทิสฐิสิงสารมัสเตวะคาตปาติโกุโยมภวะเตนะไตโยโยมังปะปะปะปะริยานิวิโมภะเปโร มโมปุโรตัปตนาตัตตาลิตาลีปัญธรมมหังสมถรัมวรธรรมเมตังอัมโมยโยตัมปะปันินังกรนังเกมังวมุตตมัง ตุติยานุตตติทานังวันทามิตังติเรนะรังธรรมกาลันตมิตาโตวะธรรมโมเมธามิจิตะรธรรมโมตุปัญจกาตาจวิตาตาจยตาสเม ธรรมตาธัมมิกาเทมิตริรังเจวิตังเิตังวันทันโตอังเกเรสาเมธรรมเทวตุธรรมตังนาติเมตรนังอัญญังธรรมโมเมตรนังวรัง เอเตนะสัจวัจเจนวัจจยังปัจจุตตะเนธรรมังเนวันธรรมังเนนยังบุญยังปัจจุตังอิทังสัพเพติอันตรายาเมวะเอสุงทัพเตตัสังนายนวัจจวัจเจตสังวา ธรรมเมกุกรรมังสตพังมายายังนัมโมปฏิกันอสุอัจยันตัง อารันเเรตังวริตุวะธรรมเมธรรมธมยังสังขานุสตินยังกโรมัสเตอธิปันโนปะคะวะโตสาวกสัมโพ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมพุทยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมพุทปามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมพุท ยาจิตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสัพพะวันโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตัพินายโยอัญญริกรณิโย อันโรตลังบุญยังเอตังโลกังสาคิทั้งเลยังสังขารปิจิติงกรมัสเองธัมมัจโตสุปฏิสังอิคุณาติโยตวันโยตัมจิตโตอริยภูมิรัตตังกัสเตโน ลาทิธรรมภาวราสยกายติโน วันธรรมะธรรมธรรมะริยานนันนันตุตุตังสังโฆยวันตรงปปานินังตะรนังเกมมุตตะมังสัติยานุสติทานังวันธรรมิทังสิเรนัง สัมปัสสะมัจจมิทาโตวัสัมโพเมสัมิเกตโรสัมปุโตตัสสะปาตาจวิตาตาจวิตาสเมสัมปัสสะมังวิยาเตมิตริลังเดวิตังจิตัง วันนันโตอัมจะเดือสามีสังกาโตปฏิปันนตังนาจิเมตระนังอันยังตังโอเมตระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเจนวัตเจยังตัสสุตัจเม สังขังเกวันธรรมังเดนยังปุณยังปัสุตังอิทัตสังเกปิอันตรายามิมเหสุมตัสกเตเกตังอายุนวาจายวัตเตสาวาตั้งเจกุกรรมังปกตังม่ยังยังตั้งโกปฏิกรรมอสุอัตยันตัง s า r a n g t สั l e s a ิตุว e h p e n g u Ah. สาภะคะวะโต ทังสารนังคาชามิตติยามปิธรรมังสารนังคาชามิตติยามปิสังฆังสารนังคาชามิ มพุเทอัตเวสันจะทวาทสันจะสหัสเกปัญจะสัตสหัสานินามามิสิรสาาหันเตสังธรรมันจะสังพันจะอัตเรนนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสาเพอุป ปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุสัมปุเทปัญจปัญญาสันจจตุเวสติสหัสเกตัสสตสหัสสานินามามิสิรสาอาหันเตสังธรรมันจะสัมพันจะอาทะเร นะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเปอุปาตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตสัมพุเตนะวุตรสเตอาตจัตตาลิสสหัสเกวิสติสตสหัสสา นินามามิสิรสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอาตเรนนามามิหังนามการานุภาเวนันตวาสเปอุปัตเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสาธุ นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธรรมาสัสวาคาตาเสวะเตนิธนะโมมหาสังฆาสัปิวิสุตธสิรติติโนนะโมโอมาตยาราธาสรตนาตยาสสะ าธุกังนโมโอมะาติตาสตาสวัตุตยาสปินโมตาราปภาเวนวิคาจันตุปาทวานโมตารานุภาเวนสุวัติโหตุสัพทานโมตาราสเตเชนวิธิมิโอมิเตชวา

หูเทวามนุสาจมังคลานิอาจินตยุนทากังขมานาโสทานังปรวอิมังคลมุตตมังอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุ ตมังปฏิรูปเทสวาโสจะบุเปจะกตบุญญาตาอัตสัมมาปณิติจเอตัมมังคลมุตมังปาหุสาจันจะเสปันจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคลมุตมังมาตาปิ ตุปัฏฐานังปุตตาราสสังคโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมันทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนาวาชานิกามานิเอตัมมังคลมุตตมังอารติวิรติ ปาปามาจปานาจะสัญญโมอาปมาโทจะธรรมเมสุเอตามมังคลมุตัมังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตุทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตามมังคลมุตัมังคันติจะโสวจะสตาสมั นานันจะทานสนังกาเลนะธรรมสากาชาเอตัมมังคลมตตมังตะโพจะพระมจริยาจะอริยสัจานตาสนังนิพพานสัจิกิริยาจะเอตัมมังคลมตตมังพุทธาสโลตธรรมเมหิจิตังยาสนกา ังปฏิอโศกังเวรชังเขมังเอตัมมังกลมวตตมังเอตาติสานิกตวานัสาปาตมปราชิตาสาปาตโสทิงคาจันติตันเตสังมังกลมวตตมันติ ยังกินจิวิตังกิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอาติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยทาจา ทาสักยมุนีสมาหิตตนเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทเสตุปริวันนายสุจิงสมาธิมานันตริการยมาหุสมาธินาเตนะสมุน เวชติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอาทัสตังปัสสัทธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิธรรมปิส สังเกรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยตามนัสาทานเหนะมิกามิโนโคตมัสาสนัมอิเตปฏิปาตาอมตังวิกายหลาตามุทานิปุติงคุณชมานาอิธรรมปิสังเกรตนังปณิ ิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตจิตายติเกภวัสมิงเตกีนปิชาอวิรุณิชันทานิพันติทิรายทายังปฏิปุหิธรรมปิสังเกรตนังปณิตังเอเต นะสัจเจนะสุวัติโหตุ กัลนียมาทกุสเลนยานตังสันตังปะทังอภิสเมจะสาโคหุชัวจะสุหุชัวจะสุวโวจะสมุตุอนัติมานีสันตุสโคจะสุปโรจะอาปเกโจจะสันละหุกวัติสันตินตริโยจะนิปโคจะอาปคาปวกุเลสุอ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 วเยอปริมาณังโหทังอโตจติริยันจะอสัมปาทังอเวรัง อสปาตังเทตันจรังนิสินโอวาสยานโนวายาวตาสวิคตมิตัวเอตังสติงอธิทายพรามเมตัง วิหารัง อิธมาหุเตตินจานุปกรรม มสีลวาตาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยเกตังนหิชาตุคาปัสายยังปุณเรติ วิรูปังเขหิเม เมตัง เมตังเอราปเทหิเมชาปยาปุเตหิเม เมตัง เมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาตะเกหิเม เมตัง เมตังทิปาตะเกหิเมจตุปเทหิเม เมตัง เมตังพหูปเทหิเม มามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิติปาทะโกมามังจะตุปตัวหิงสิมามังหิงสิปาอุปตัวสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมาคมาอัปมา โนปุโตอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตปฏิอุณานาปิสรภูมุสิกากตาเมราคากตาเมปริตาปฏิกมันตุปุตานิโสหังนโมภะคะวะโต นโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัง เทตยานจากคุมาเอกราชาหริสวรรณโนปตวิปปาโสตังตังนามาสามิหริสวรรณังปตวิปปาสังตยาจคุตาวิหารมุทิวสังเยพระมนาเวตกุสาปธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปาล ยันตุนามาตุโพตานังนามาตุโพติยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจักกุมาเอกราชาหริสวรรณโนปตวิปภาสุตันตังนามาสามิหริ เิสวรรณังปทวีปปาสันตยาชกุตาวิหเรมุรติงเยพระมนาเวตกุสาปธรรมเมเตเมนโมเตจมังปาลยันตุนมาตุพุทธานังนมาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริต ตังกตวามโมโรวาสมกาปยิ ปัสสิสนมาตุจาคุมันตาสสิริมตัสิกิสปินมาตุสัพพุตานุกัมปิโนเวสพุสนมาตุนาหาตกาสตปัสสิโนนมาตุกกุสันตาสมาลเสนาปมาติโนโกนาคมนาสนมาตุพระมนาสหุเส มาตตัสปัสสนมาตุวิปมุตตัสสะปฏิอังคีรสัสนมาตุสัพยปุตตาสสิริมาตโยอิมังธรรมมเทเสสิสาปทุคาปโนทนังเยจาปิเนปุตาโลเกยะถาปูตังวิปัสสิสุงเตชนาอภิสุน นามหันตาวีตสารตาอิตังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังวิชาจรณสัมปันนังมหันตังวีตสารทังวิชาจรณสัมปันนังพุทธังวันธรรมโคตมังเอ นโมเมสัพพุทธานังอุปันนานังมเหสินังตันหังกโรมหาวีโรเมทังกโรมหายโสสรนังกโรโลกหิโตทีปังกโรสุตินทโรโคนทานโยชนะปาโมโคมังคโลปุริสาสโคสุมโน สุมันโนทีัวเรวตัวลติวัตโนโสปีตัวคุณสัมปันโนอนุมาทาสีจนุตโมปตุโมโลตปัจโจตัวนาระโทวรสารทิปตุโมตโลสัตสารสุเมตัวอาปติโภคโลสุชาตัวสาพโล กาขัวปิยตาสีนราสัพอัตตาสีการุณิโวธรรมตาสีตะมวนุตัวสีธาตัวอสัวโลเกติโสจวตตังวโรปุโสจวรตัวปุตัววิปัสสีจะอนุปโมสิกิสัมปหิตัวสัทธาเวสปวสุข ปทายโกสกุสันตัวสัตวาัวโกนาธรรมโนรนันจะัวกัสปัวสิริสัมปันโนโคตโมสกยภูมิทวติ ยะโตหังปะกินิอริยายาชาติยาชาัวนาพิชานามิสันจิจปานังชีวิตาวัวรวเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกาภัสโพชังโพสติสังขาตัวธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปีติ ปัสสติปพชังคาจตถาปเรสมาตุเปขปพชังคาสัตเตเตสัพทาสินามุนินาสัมมาตาคาตาภาวิตาภาหุเรกตาสังวาตานติอภิญญายนิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวัเจนะโสติเต เโหตุสัพพตาเอกาสมิงสมเยนาตัวโมคัลานันจักาสปังกิลาเนทุกิเตติสวาปุชังเกสาตเทสยิเตจตังอภินันติตวารธาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุส สัพพทาเอกทาธรรมราชาปิเกรันเจนาภิปิริัตจุนทาเทเรนตันเยวปนาเปตวานาสาธรังสัมัวติตวาจะอาปาธาตามหาวุทาสิธานโสเอเตนะสาจวาเจนะสวติเตโหตุสัพพ ทาปยินาเตจะอาพาทาตินานัมปิมาเหสินางมาคาหัตกิเลสาวปาทานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเตโหตุสัพพาอัติโลเกสีลกุโนสัจจังโสจายโนตยาเตนะ เจนกาหามิสาจกิริยมนุตรังอาวาจิตวาธรรมพลังสริตวาโภเกชิเนสาจพลมวาสายสาจกิริยมกาสหังสันติปาคาอปาตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจเนขันตาชา ทเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเตไมหังมหาปัจจริโตสิกิวาเจสิโสรสกเรสานิอุตกังปัตวายตาสิกิสาเจนเมสมุนาทิเอสาเมสาจปารมี ยันทูนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปาปาคาหัวตัวสุปินังอาการตังปัวทานุภาเวนวินาสเมตุยันทูนนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปาปาคาหัว ตุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมตุยันตุนิเมตังอวมังพลันจโยจามนาโปสกุณาสสัตโทปาปาคโอทุสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมตุมหากาลุนิโกนา โทหิตายสัพปานินางกุเรตวาปารมีสัพาปะตัวสัมพุติมุตตมังเหเตนะสัจวจเจนะโหตุเตจยมังคลังจยันตัวโุติยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโย หัวอิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเลอภิเสเกสะปปุทานังอาคาปะตัวปมัวตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหติตังสุขโนสุมุหตัวจะสุเยธรรมพระม จาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมังปณิติเตปทาขินาปทาขินานิกตวานรพันตาเทปทาขิเต ปัญยุตยานางอิดันตัวอาสวัคขยันอิทิธรรมังอนุปัตตัวอิทิมนตังนมามิหังสิลินโยโยวัตถุกมหาตินางโลกานมวนตมวติ โสภูมีอติกันตัวตินางโอคังนมามิหังอิโยเท วมนุษสานังปิโยพระมานโมตโมปิโยนาคาสุปันนานังปิอิมตริยังนมามิหังโสโสภาวิรตาจิตตัวโยโสปมาโสสเทวกิโสปาปันเตปมวลเอมตัวโสปวันนังนมามิหังปาปจิตาเยนสัต ธรรมาภะคมาเตนตาจินาพยิงสัตเตปหาเสนตัวพยาสันตังนมามิหังคาคมิตัวเยนสัตธรรมมัวคมาปิตัวสัเทวกังคันจมานสิวังรัมมังคมยะตัมมังนมามิหังวาวานานิกมิโยตันหาวาจัง พาสติอุตตมังวานนิพาปนันทายวายมันตังนมามิหังอาอนัสสาสัตสัตตานังอัสสาสังเทติโยชิโนอันนตคุณสัมปันโนอันตคามิระมามิหังรางระโทนิ พานสัมปันเตระตัววยสันกมัวจเนรามาเตเตทสันเตโยรนาจาคังนมามีหังหา อันยเตปาปเกธรรมเมหังสาเตปิปรามยนังหังสมานังมหาวีรังอันตปาปะนมามีหังสังสังคตาสังคเตธรรมเมสัมมา เทเสสิปานินางสังสารลังสังวิตาเตติสสัมพุทธังนมามิอังมามาตาวปาสิโตสัตเมมนาตัดเตปมัตติโนมานิโตเตวสังเตหิมานะนังนมามิหังสังสันจะยังมารมิงสัมมาสันจิตวาสุขมัตตโนจลาน านังจยะกัตตวาสันตคามินมามิหางพุทธพุทธชิตวาจตุสัจจานิพุทธชาเปติมหาชนะพุทธชาเป็นตังสิวังมัคคังพุท สเศษทังนมามีหางตัวตัวติราเขจะตัวเศษจะตัทติโมเหจะปานินางตัวตาสว่างมหาวีรักตัวตะเกีละสังนมามีหางวิวิวิเทวะสัตธรรมาวิจิตตวาธรรมเทศนาวิเวเกติตจิตตัวโยวิธิตันตังนมามีหางจาจา าติธรรมมัวจราธรรมมัวชาติอันตัวปปาสิมัวชาติเศษเทนปพุทเทนะชาติโมกะงนมามิหังจาจยเตปุญญาสัมปาเลจเยหิสุขสัมปหังจะฉันตังปาปกรรมานิจะชาเป็นตังนมามิหังระระมิตาเยนนิพพานังรักีิตังโล วกสัมปทางระจาโทสาธิเกรเสระหิตังตังนมามิหังนานามิโนเยวะพรามเมหินรเทเวหิสัพพนาทันตัวสีหนาทังโยนาทันตังตังนมามิหังสังสังคาเรติวิเตโรเกสัญจานาติอนิจจตัวสัมมานิพพานสัมป ัตตัวปัมปังสันตินมามีหังปัมปัมคเตโพธิสัมปาเลปัสสัตหัวโสสเทวเกปัญญาญาอัสโมุหติปสันนตังตังนมามีหังโนโนเทติมิระยังพันตังโนจะปาปังอปารยิโนสมุอัติปัญญาญาโนนตังมังนมามีหังสุ สุนตโรวรรูเปนะสุนตโรธรรมภาสเนสุตุทัสังติสาเปติสุขตันตังนมามีหังคาคัจจันตัวัลกิยังธรรมคัจจันตัวอมตังปะตังคตัวโสสัตตมัวเจตังคตัญญาตังนมามีหังตัวตัวเตนตัววรธรรมเมนะตัวสัทธาน เนสิเววเรตัวสังอาตาสิฉันตูนะตัวรจิตตังนมามีหังโลโลเพจะหาติสัมปุตตัวลลงเกษตรหัวพุนาตัวลวงเพสัตเตจะหาเพติโลประสันตังนมามีหังกากันตัวโยสัพประสัตตานังกัตตวาทุกขะขยังจิโนกเถนตัวมั ตุรังธรรมบังกถาสันหังนมามิหังวิวินยังโยปกาเสนติวิธรรมเศตวัตโยปะเววิเสสัญญาณสัมปันโนวิปัสสันนังนมามิหังทูทูเสสัตเตปกาเสนตัวทูรตังฐานังปกาเสติมิปานมาขมาทูสหานัง นมามิหังหังอันตามชาติจลาทีนังอากาสิีปตุสโมอเนตุสาเตนะอัสสาเสนตังนมามิหังนุนุ เตติราคติตานิลูกาเตติปรังชนะลูนาอัตถังมนุษสานานุสาสันตังนมามิหังตาตโนติกุสลังธรรมังตโนติธรรมเทศนังตันหายาวิลาันตานังตันหาคาตังนมามิโรโรเซนเตเนวะโกเตติโรเซนเนวะนโก จติโรตานังสา ทีนังโลทัสันตังนมามิอังปูปุนันตังอัตตโนปาปังปุเรนตังทัสสปารมีปุญญาวันตัสราชาตปุตตปูตังนมามิอังริริปุราทิภูตาวริติยาปฏิหันยติริตังตัมมังนกาเลทาริยวังสังนมามิอังสาสมา ปันโนวรสีเลนะสมาธิปวโร จิโนสยามปูญาณสัมปันโน สนาหวาจังนมามิหังมาเมาโนโยสัพพิตานิทวิตวาปิสเทวปังตังโตอมตังเขมังทันตินตริยังนมามิหังมาเมา สาเอนสัมพุทโธมหันตังญาณมาคเม ิไม่ตังนรเทเวหิมโนสุทธังนมามิหังสาสาลังเทติตาสัตตานังสาเมติธรรมตังปะทางสารถิวิยสาเรติสารธรรมังนมามิหังราธรรมตาริยสัตธรรมนัมมาเปติสนสาวกังลัมเมฐานเนวสาเป็นรณะอัน ังรามามิหังติปิโยวรเนียปาเนติเรธาเนสสาวกัวติรังฐานังปปาเสติทิตาธรรมังนรมามิหังสัตตัตธรรมังเทสยิตวานสันตังนิพพานปาปะกังสมาหิตังสสาวปังสันตจิตตังนามามิหังฐานฐานังนิพพานสังขา สังทานีนาทิกตัวมุนิทานีสัพสิเวรังเมธาเป็นตังนมามิหังเตเตนตัวโยสัพนิพานะเทวมนุษสปานินางเตตังธรรมวรังทานังเทวเศษตังนมามิหังวะวันตราพังวันตะตัวสังวันตะโมหังอนาสวังวันทิตา ังเทวพรามเมหิวรังพุทธังนมามิหังตามหตาวิระเยนาปิมหันตังปารมิงอากามนุสเทวพรามเมหิม่ตังตังนมามิหังโยตุนาธรรมังปกาเสตโตนุตนัตายปาปนุนาทุ ิปันนานาลูกทาปิตังนมามีอังคาภาวกา นังนุสาเสติสารตัมเมจปานินังสารตัมมามนุสานัสาสิตังตังตมามิหังนังนันทันตัววรสัตตัมเมนันทาเปติมหามุนินันทาภูเตหิเตเวหินันทมิยังนมามิหังพุทพุิตาริยสัจจานิพุทธาเปติสเทวะพุทธญา เนหิสัมปันนังพุทธังสัมมาณมามิหังทัวทัววิตาทัวมหาวิรัวทัววันตัวมรมาตโนทัววิตวาปานิ นังปาปังทัวจะเกลสังนมามีหางบาปยมาปนสัตตานังพยังหาเปตินายะโพระเวสัพเทอติกันตัวปยะสันตังนมามีหางฆาคติตัวเยนสัตคำมัวคตัญญาเนนปาทินังปัญหาทิยังวรธรรมมังคันหาเปตนสังนมามีหางว่าวาดิ วานโมขายภิกขุนังวาสิตังปวเรธรรมนิ วานอาหารนังนมามิหังติตินโนโยสัพปาปาปีหิตินโนสัพปาปติติตัวติเรนิปานสังขาเตติกายานังนมามิหัง

भगवचर्य สิจยจยปัตวะโลลานิไตสิลานิไตสิลานิรุลาละกุณโนรันสิจยจยกามิระโกสิลานิมันนาสิ

you.

ก็ได้ประโยชน์ก็สัญญาอิมันเดลามุกิตาใจสัญญาสัญญาเมื่อที่โลกเกิดสัญญาโลกสัญญาเมื่อโลกเกิดสัญญาอิมันเดลามุกิตาใจสัญญาสัญญา